Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, dün hocamız ilk defa derneğimize teşrif etti. Bir giriş konuşması, dersi, sohbeti yaptık.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 لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين الإسلامي قد كمل فليس هو بناقص حتى يكمل أو يأتي أحد يريد تكميل الدين بل هو قد أكمله الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضي الله لنا الإسلام دينا الإسلام الذي نزل من السماء صافيا نقيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك Evet değerli kardeşlerim. Dün sözümüzün varmış olduğu son nokta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arap Yarımadası'nı şirkten nasıl temizlediği ile ilgiliydi. Özellikle şirkül vasait dediğimiz aracılar edinilerek allah Teala'ya aracılar sunularak koşulan şirk mefhumunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ortadan kaldırdığını, Arap Yarımadası'nı şirkten temizlediğini söylemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son dönemlerinde Yüce Allahu Teala'nın اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı ve desteği geldiği zaman insanları Allah'ın dinine akın akın girdiğini gördüğünde Rabbini hamdıyla tesbih et ve ona istiğfar et. Muhakkak ki o günahları çokça bağışlayandır. Ayetinin ve bugün sizin dininizi tamamladım, kemale erdirdim ve nimetimi üzerinize göndermiş olduğum nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim ayetini allah Teala'nın Müslümanlara, müminlere indirdiğini söylemiştik. Yani o gün için artık din kemale ermiş, tamamlanmış, hiçbir noksan, eksik tarafının kalmadığını allah Teala bizlere bu ayet-i kerimelerde buyurmakta, beyan etmekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere ben diyor ki ben sizleri bembeyaz apaçık bir yol üzere bıraktım. Onun gecesi de aynı gündüzü gibi. Hiçbir farkı yok. Bu yoldan ancak helak olmuş insanlar sapar. Ve دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبر فقد دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء فإن الأنبياء يدفنون حيث قبروا ثم بعد ذلك اختلف الصحابة هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يتوفى لأنه قد ارتج عليه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر واحتج عليهم بالآية قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم هل يدفن في مكة أم يدفن في المدينة أم يدفن حيث أسري به من البيت المقدس فاحتج عليهم أبو بكر الصديق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا ثم بعد ذلك اختلفوا في من يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنصار نحن أولى بهذا الأمر لأننا نحن أهل الدار ونحن نصرناكم فجئتم إلينا وأنتم فقراء مهاجرين تركت أموالكم ونصرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرين نحن أولى بهذا الأمر لأن أول من أسلم وأول ففصل بينهم أبو بكر رضي الله عنه بالحديث بأن الخلافة في قريش فتنازل الأنصار ثم بعد ذلك اتفق المهاجرين على البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس هناك فيه نص جلي على أن من يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أهل الأهواء الذين يزعمون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص من السماء بنص جلي هو علي رضي الله عنه وأن الإمامة كالنبوة منصب إلهي اختار الله محمدا للنبوة واختار الله عليا للإمامة وهذا كله كذب وافتراء Ve böylece Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın onun omuzlarına, üzerine yüklemiş olduğu görevi yerine getirdikten sonra bu dünyadan ayrılarak öbür aleme, berzah alemine irtihal etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun kabz edildiği, ruhunu verdiği yerde defnolundu, oraya gömüldü. Zira Peygamberler, peygamberlere ait bir hususiyet, bir özelliktir bu. Öldükleri, ruhlarının ruhlarını teslim ettikleri yerlere, yerde ne yapılırlar? Defin olunurlar, gömülürler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği, bu dünyadan ayrıldığı yer ise hanımı Ayşe radıyallahu anh'ın eviydi, hücresiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmesinden sonra sahabeler bazı hususlarda görüş ayrılığına düştüler. Bu görüş ayrılığına düştükleri konuların ilki gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş olabilir mi? Öldü mü? Yoksa ölmedi mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmesi elbette ki onları sarsmıştı. Ancak ortaya Ebu Bekir radıyallahu anh çıkarak Onlara allah Teala'nın sen öleceksin ve onlar da ölecekler ayetini okuyarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğini, bu dünyadan ayrıldığını onlara deliller sunarak ikna etti ve sahabeler bunu bu şekilde algıladılar, kabul ettiler. Sahabelerin ayrılığa düştüğü, görüş ayrılığına düştü. Diğer bir husus ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nereye gömülecek olduğu idi. Acaba doğduğu, büyüdüğü yer olan Mekke'ye mi gömülecekti? Yoksa hicret ettiği yer Medine'ye mi gömülecekti? Yoksa İsra ve Miraç olayının yaşandığı Beytül Makdis oraya mı gömülecekti? Yine Ebu Bekir radıyallahu anh ortaya çıkarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunu şu hadisini insanlara hatırlattı ve dedi ki peygamberler ruhlarının kabz edildiği, ruhlarını teslim ettikleri yere gömülürler. Buradan da, da anlaşıldığı üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği yer olan Medine'ye gömülmesi ve Ayşe radıyallahu anh'ın evinde defnedilmesi üzerinde sahabeler görüş birliğine vardılar. Diğer bir husus, sahabelerin ihtilafa düştüğü, görüş ayrılığına düştüğü bir husus ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halife kim olacak idi? Ensar, Medineliler dediler ki bizler Medine'nin sakinleri, Medine'nin yerlileriyiz. Sizlere kapılarımızı açtık, yardım ettik. Sizler bizlere muhacirler olarak, Mekke'den fakirler olarak geldiniz. Fakir insanlar ediniz. Bizlerden halifenin seçilmesi, bizim aramızdan bir halifenin çıkması daha doğru olur dediler. Muhacirler ise hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk destek olan kimseler, ona ilk iman eden insanlar biziz. Bu yüzden halifenin bizim içinden, bizim içimizden çıkması daha doğru olur dediler. Ebu Bekir radıyallahu an yine onlara Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu hadisini zikrederek delil sundu ve dedi ki halifelik hilafet Kureyş'tendir. Yani bizler biliyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halifenin kim olacağıyla ilgili apaçık bir nas yoktur. Açık bir şekilde nas yoktur. Bazı deliller vardır. Ama açık olarak değildir. Bazı heva sahibi, hevaları ardına düşmüş fırkalar, mezhepler vardır ki bunlar hilafetin aynı nübüvvet, peygamberlik gibi semadan, Allah tarafından tayin edildiğine ve bu halifenin de Ali radıyallahu anh olduğunu iddia eden sapık fırkalar vardır. Ancak doğru olan bu değildir. Doğru olan ehl sünnetin de ittifak ettiği üzere bu konuyla ilgili celi, açık, apaçık bir nasın olmadığıdır. فبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق سواء كانوا مهاجرين أو أنصار وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولو كان النبي استخلف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا لما قدموا أبا بكر رضي الله عنه ولما رضي علي رضي الله عنه بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لذلك يزعمون أهل الأهواء أن استخلفه في يوم غدير خم وغدير خم هو موضع وغدير خم هو موضع ب بين مكة والمدينة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أنه قال استخلف وهذا غير صحيح وتولى علي رضي الله عنه القضاء في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا وهو المستشار لهم جميعا المقصود أن أول ما حصل في خلافة أبو بكر رضي الله عنه محاربة المرتدين فقد ارتد العرب منهم من منع الزكاة وبخلا ومنهم من زعم أن هناك نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلم الكذاب عصبية فسير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش حتى رد هؤلاء إلى الإسلام فلذلك قيل ردة ولا أبا بكر له ثم بعد ذلك سير الجيوش لفتح بلاد فارس والروم نعم Ve ardından sahabeler halife olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya beyat ettiler. Ali radıyallahu anh da halife olarak Ebu Bekir radıyallahu anh, beyat edenlerden idi. Onların arasında bulunuyordu. Az önce zikrettiğimiz gibi heva sahibi, bidat ehli olan bazı fırkaların ileri sürdüğü gibi şayet Gerçekten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra halife olarak Ali radıyallahu anhu'yu bırakmış olsaydı ne sahabeler topluca Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya beyat eder ne de Ali radıyallahu an Ebu Bekir'in halifeliğine razı olur ve beyat ederdi. Onların ileri sürüp iddia ettikleri gibi Mekke ve Medine şehirleri arasında bulunan bir bölgeye verilen Gadir Hum denilen bu bölgede bu ismin verildiği bu bölgede Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ali radıyallahu anhu'yu halife seçtiği iddiaları, ileri sürdükleri bu iddiaların hepsi yalandır. Sahih değildir. Ve Ali radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu an ve Ömer radıyallahu an zamanında kada ile, hüküm ile, hakimlik ile iştigal etmiş ve bu halifelere müsteşar olmuş, istişarelerde bulunan, kendisine danışılan bir kimse olmuştur. Buradan söylemek istediğimiz, hasılı kelam, toplamak istediğimiz şey şudur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabeler halife olarak Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu tayin ettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde dinden irtidat eden, mürtet olan, dinden çıkan bazı kimseler oldu. Bazı Arap toplulukları Allah'ın dininden yüz çevirdiler. Kimileri zekat verme konusunda cimrilik yaparak mallarından zekatları çıkarmaya razı olmadılar. Kimileri içinden peygamberlik iddiasında bulunan insanlar ortaya çıktı. Müseylimetül Kezzab gibi, yalancı peygamber gibi bazı insanlar geldiler. Bu Ebu Bekir radıyallahu an böyle fırkalara ayrılmış, gruplara ayrılmış, kendi başına hareket eden topluluklara ordular göndermeye başladı. Rumlara ve ayrıca Rumlara ve Farslara Ebu Bekir radıyallahu anh ordular hazırlayıp orduları yola çıkardı. ثم بعد ذلك أتم الفتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففتحت بلاد الروم والفرس فغاض اليهود والنصارى انتشار الإسلام وخاصة اليهود ففكروا في الوسيلة لإيقاف هذا المد الإسلامي ففاعلوا أن أحدهم تظاهر بالدخول في الإسلام من اليهود كما فعل سلفه بولس بولس اليهودي دخل في النصرانية فأفسد دين النصارى عن طريق الغلو في عيسى ودعوى أنه ابن لله أو ثالث ثلاث نفس هذه المهمة فعلها عبد الله بن سبا اليهودي الصنعاني أظهر الإسلام وأراد الإفساد من الداخل لكن ما استطاع في المدينة فالتمس البلاد المفتوحة حديث عهد بالإسلام وهي بلاد الكوفة والبصرة فأصبح يثير الشبهات ويثير على الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بدعوى أنه قرب القرابة ووزع الأموال على قرابته فلما علم والي البصرة والكوفة طلبه فهرب ثم ذهب إلى مصر فأنشأ ما يسمى بالخلايا السرية في زمان المعاصر التنظيمات السرية وأصبح يغذي الشباب بتنظيمات سرية هذا الفكر الفكر السبئي إلى أن تعاهدوا وتكاتبوا فيما بينهم طلابه وتنظيمه في العراق مع تنظيمه في مصر على أن يذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه بدعوى أنهم يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر وينصحونه ثم بعد ذلك لما وصلوا إلى المدينة أمر عثمان رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم أحد ظانا يحسن الظن فيهم يظن أنهم طالبون للحق ومريدون للنصيحة ولكنهم ما كان منهم إلا أن قتلوا عثمان رضي الله عنه تسوروا على بيته وقتلوه وهو يقرأ القرآن وقيل أن آخر قطرة من الدم نزلت من دم عثمان رضي الله عنه وعلى المصحف قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله Ebu Bekir radıyallahu anh, anh'ın başlatmış olduğu savaşlar ve fetih hareketi Ömer radıyallahu anh zamanında da devam ettirilerek Rum ve Farisi toprakları ele geçirilmiş, buralar fethedilmiş, buralara İslam götürülmüştür. İslam'ın bu şekilde yeryüzü coğrafyası üzerinde yayıldığını gören uzak diyarlara varıp ulaştığını gözetleyen Yahudi ve Hristiyanlar dehşete kapılarak özellikle Yahudiler planlar üretmeye başlamışlar. Hristiyanlar içinde ortaya çıkan Paulus gibi bir şahsiyet öne sürerek Müslüman kimlikle insanlara gözüküp İslam'ı içeriden vurmaya çalışmış bir kimseyi Müslümanların arasına salmayı başardılar. Bu Paulus denilen adam malumunuz üzere Hristiyanlıkta İsa aleyhisselama iman etmiş gibi gözükerek bu dini tahrif etmiş, bu dini bozmuş, İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olduğunu, üç ilahtan birisi olduğunu ileri sürerek Hristiyanlığı bozmayı başarmış, tahrif etmeyi başarmış. Bu Abdullah İbn-i Sebe San'ani denilen zat bu kimse önce Medine'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını teslim ettiği sahabelerin çoğunun bulunduğu o şehirde görevine başlamış. İslam'ı içeriden yıkmaya çalışmaya çalışmalarında bulunmuş. Ancak Medine'de başarılı olamayacağını anlayınca İslam'ın henüz yeni gittiği, yeni ulaştığı topraklara yönelmiş. Irak'ta Basra ve Kufe gibi şehirlerde bu Abdullah İbn Sebe faaliyet göstererek insanların akıllarına İslam'ın İslam dini hakkında bazı şüpheler atmaya çalışmış o dönemin halifesi olan Osman radıyallahu anhu'ya karşı insanları ayaklandırma çalışmalarında bulundu. Osman radıyallahu anhu'nun akrabalarını yönetime getirdiği, onları kayırdığı, onlara para dağıttığı konusunda iftiralar atarak insanları Osman radıyallahu anhu'ya karşı ayaklanma girişiminde bulundu. Tabi o dönem Kufe ve Basra valileri Abdullah İbni Sebe'yi çağırtarak onu sorgulamak istediklerinde bunu farkına varan Abdullah İbni Sebe hemen Mısır'a kaçarak çalışmalarına İslam'ı yıkma gayretlerine orada devam etti. Bugünün modern ifadesiyle gizli hücre evleri oluşturarak etrafında gençleri Hamaset sahibi kişileri toplayarak Mısır ve Irak arasında bir bağ kurarak insanları bir araya getirmiş, toplamış ve Medine'ye doğru yönlendirmiş. Medine'ye doğru Osman radıyallahu anh'a halife, Müslümanların halifesine giderek ona emri bil marufta ve nehy anil münkerde bulunma, ona nasihat etme adı altında insanları kandırarak yola insanları dökmüş ve Medine'ye doğru çıkmışlar. Onların Medine'ye doğru geleceğini duyan, onların Medine'ye doğru yöneldiğini duyan Osman radıyallahu anh etrafındaki insanlara onlara karşı bir şey yapmamalarını, yollarını serbest bırakmalarını ve onların kendisiyle gelip konuşacağını zannederek izin vermiş. Bu kötü niyetli insanlar Osman radıyallahu anhu'nun evini basarak Osman radıyallahu anh kıraat okurken, Kur'an okurken onu öldürmeyi öldürmüşler. Hatta bazı rivayetlerde Osman radıyallahu anh Allahu Teala'nın Allah onlara karşı sana yeter buyruğu üzerinde tam o ayeti okurken Osman radıyallahu anh'unun canını almışlar. Onu katletmişler. إذن قتل التآمر اليهودي المجوسي الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب قتله لؤلؤ المجوسي وقبره معظم عند الرافضة ويزعمون أنه ولي من أولياء الله وعثمان قتله تآمر اليهودي كذلك وذلك أن عمر رضي الله عنه مزق ملك كسر وأتم الفتح على يديه وعثمان رضي الله عنه كذلك عند ذلك بايع المسلمين الخليفة الرابع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوضع كما قلت آنفا فكرة الغلو في علي وفي آل البيت ومجزاوة الحد في ذلك هو عبد الله بن سبأ كما أن سلفه بولس وضع الغلو في عيسى عليه السلام فزعم أنه ابن الله أو الثالث ثلاثة كذلك زعم عبد الله بن سبأ في علي أنه هو الإله والرب وطلبه ف... وطلب تلامذته فهرب ومسك تلامذته وهناك قول مأثور لعلي ويقول يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فلما أدخلهم أو شك في, دخول في دخولهم في النار قالوا أيقنا بأنك رب لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار Evet. Bu şekilde Yahudi ve Mecusi ittifakı ile İslam halifelerinin ilki olan İslam halifelerinden ikisi Ömer ve Osman radıyallahu an katledildi. Biliyorsunuz Ömer radıyallahu anhu'yu katleden kişi Ebu el-Mecusi adında bir kişiydi. Mecusiler tarafından gönderilmiş ve Ömer radıyallahu, radıyallahu öldürmüş bir kimseydi. Bugün hala kabri, türbesi Şiilerin, Rafizilerin ülkesinde tazim edilen, ziyaret edilen bir şekilde orada durmakta. Çünkü Ömer radıyallahu an onların krallığını, Kisra'nın krallığını sona erdiren kimse olmuştu. Ve onlar da ne, yapma, ne yaptılar? Böylece intikam aldılar. Ardından Yahudiler bir ittifak kurarak halifelerin üçüncüsü olan İslam halifesi Osman radıyallahu anhu'yu öldürdüler. Az önce ifade ettiğimiz gibi Hristiyanlık dininde Paulus neyi yapmaya çalıştıysa Yahudilerin de ileri sürmüş olduğu bu adam Abdullah İbni Sebe, Sebe aynı şeyi yapmak üzere çaba sarf etti Osman radıyallahu anh vefat ettikten sonra onun yerine 4. Raşid Halife Ali radıyallahu anh geldi. Yahudilerin ortaya çıkardığı ve özel hedeflerle çaba sarf eden bu adam Abdullah İbn Sebe Pavlus'un İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu iddiasında bulunduğuna benzer bir iddia ile ortaya çıkarak Ali radıyallahu anh ve ehl-i beyt hakkında guluv, aşırı gitme, sapkın görüşleri Müslümanlar arasında yaymaya çalıştı. Hatta Ali radıyallahu an bunları duyunca, Abdullah İbni Sebe'nin peşinden giden insanları duyunca bunları ateşle yakmakla cezalandırdı. Hatta onun bu konuyla alakalı şöyle bir şiir söylediği aktarılır. Ali radıyallahu anh der ki ben durumun, işin bu kadar münker bir hale geldiğini görünce ateşi yakarak yardımcım, adamım olan kum burayı çağırdım ve onları ateş atarak cezalandırdım. Tabii o insanlar o kadar haddi aşmış, guluva sapmış kimselerdi ki Ali radıyallahu anh tarafından yakıldıklarını, yakılmak istediklerini görünce dediler ki evet şimdi bir daha daha iyi anladık ki ey Ali sen bizim Rabbimizsin Çünkü ancak Rab olan bir kimse ateşle yakarak ne yapar? Cezalandırır. Kullarını böyle cezalandırır. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى فمن النبوءات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أبي بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فاهتز جبل أحد هزة خفيفة فقال اسكن أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان والمقصود بالشهيدان هم عمر وعثمان ومن النبوءات التي كذلك وقعت افتراق المسلمين كما افترقت اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال مثل ما أنا عليه وأصحابي فقد وقعت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وفي زمن خلافة علي رضي الله عنه Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hevasından, kendi hevasına göre konuşmaz. Onun konuştuklarının hepsi vahidir. Bizler bunu bu şekilde bilmekteyiz. Allahu Teala bizlere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuklarının vahiy olduğunu beyan etmiş, açıklamış. Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haber verdiği bazı hususlar var ki, Bunlar onun peygamberlik alametlerinden, vermiş olduğu peygamberlik haberlerinden bir haberdir. Bir keresinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'ndayken yanında Ömer, Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu an bulunuyorken Uhud Dağı'nın hafifçe sallandığını hisseder Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Uhud Dağı'na hitap ederek Nebi aleyhisselatü vesselam der ki Ey Uhud! Sakinleş. Yerinde dur. Zira senin üzerinde şu anda bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu yaşanacak olayları çok önceden ne yapmış? Haber vermiş. allah Teala'nın ona haber vermesiyle, bildirmesiyle bizlere Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. Yine bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırka, fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Bu hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun ümmetinin 73 ayrı fırkaya, ayrı gruba ayrılacağından haber veriyor. Henüz onun döneminde olmayan ancak kendisinden sonra vuku bulacak bir olayı bizlere Nebi aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Bu hadisin ardından Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yalnızca o 73 fırkadan bir tanesi hariç, diğerlerinin hepsi nar, ateşte olacak, ateşle cezalandırılacaklar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler tarafından sual edilince, soru sorulunca kimdir onlar? Yani cenneti kazanan, cehennemlik olmayan, o bir fırka kurtulmuş olan Naciye fırka kimdir dendiğinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugün benim ve ashabımın yaşamış olduğu din üzere yaşayanlar onlardır. Kurtulan fırkalar, fırka, kurtuluşa erecek olanlar. Ve gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere Osman radıyallahu anh'un vefat etmesinden, onun öldürülmesinden ve hilafete Ali radıyallahu anh'un geçmesinden sonra ümmet içinde artık ayrılıklar, fırkalaşmalar, gruplaşmalar meydana geliyor, vuku buluyor. وأول فرقة فارقت جماعة الصحابة هما الرافضة والخوارج تم ذلك في خلافة في صدر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والرافضة معنى الرفض أن ترفض الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أي الحق وترفض أي ترفض السنة وترفض إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وتتخذ دين غير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأول من أطلق الرافضة أحد هو زيد بن علي لما جاء إليه نفر من مناصريه اختبروه وامتحنوه في أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه فقال رفضتموني رفضتموني ومعلوم أن علي رضي الله عنه أدرك صنفين من الرافضة والرافضة أكثر من تقريبا اختلفوا فيما بينهم حتى وصل أكثر من ثلاثين فرقة من فرق الرافضة لكن يمكن تصنيفهم على أقسام ثلاثة القسم الأول هم غلاة الغلاة أي الغلاة في علي أو في بنيه ممن يزعم أن عليا ربا أو أن أحد بنيه فيه صفات الربوبية وهذا أول من بذر الفكرة هذه هو عبد الله بن سبأ اليهودي فزعم أن عليا رفع إلى السماء ولم يمت وزعم أن صوت الرعد هو صوت لعلي والبرق هو صوت علي وزعم كذلك بالرجعة وعقائد فاسدة أدخلها على هؤلاء وهؤلاء الصن كما قلت لكم أدركهم علي رضي الله عنه حرق تلاميذة عبد الله من سبأ اليهود الصنف الثاني الذين أدركهم علي رضي الله عنه المفضلة وهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر فقال علي رضي الله عنه من أوتي إلي يفضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري يعني حد الكاذب هؤلاء هم الزيدية الآن في زماننا المعاصر وأما السبئية أولئك الغلاة السبئية ثم بعد ذلك ظهر السبابة الذين يسبون أمهات المؤمنين والصحابة الكرام ما عدا خمسة ويكفرونهم ويقولون لا ولا إلا ببراء يعني لا توالي عليا حتى تكفر بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم السبابة دينهم قائم على السب والكذب والافتراء دينهم قائم على التقية ويسمون الإمامية لقولهم بإمامة اثنا عشر من أبناء الحسين رضي الله عنهم أجمعين Böylece görüyoruz ki sahabe döneminde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu, insanlara öğretmiş olduğu o ap aydınlık yoldan sapan iki tane fırka ortaya çıktı. Yani ilk ayrılan Müslümanların gitmiş olduğu, iman etmiş olduğu, itikad etmiş olduğu esaslardan ayrılan ilk ayrılan iki tane fırka var. Bunların birisi Rafiziler, diğeri de hariciler. Ali radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk yıllarında bu iki fırka zuhur etmiş. Ortaya çıkmış ve Müslümanların gitmiş olduğu, tutmuş olduğu doğru yoldan saparak farklı yollara girmişler. Rafizilere gelince Rafizi kelimesi arkadaşlar rafz etmek, reddetmek, inkar etmek manasında kullanılır. Yani bunun manası Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu ve sahabenin, umumunun, sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan almış olduğu dini, yani sünneti inkar etmek, sünneti rafz etmek manasındadır. Onlar Ebu Bekir'in, ve Ömer'in radıyallahu anhumun hilafet dönemini ne yaparlar? İnkar ederler, kabul etmezler. Aynı şekilde Osman radıyallahu anhum da. Bunlara ilk defa bu ismi veren kimse, bu isim ile hitap eden kimse Zeyd İbni Ali'dir. Zeyd İbni Ali'ye taraftarları gelerek onu imtihan etmek isterler ve derler ki Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne düşünüyorsun? Ey Zeyd. Zeyd'in onlara vereceği cevap da şu olmuştur. Demiştir ki onlar yani Ebu Bekir ve Ömer dedemin yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iki, bir, iki veziriydi. İki halifesiydi. İstedikleri cevabı alamayan Zeyd İbn Ali'nin taraftarları hemen Zeyd ibn Ali'nin etrafından dağılarak kaçmışlar. Onu terk edip bırakmışlar. Ve bunun üzerine de Zeyd ibn Ali onlara seslenerek rafattumuni demiş. Yani beni terk ettiniz, beni rafz ettiniz, beni inkar ettiniz diyerek bu lafzı kullanmış. Ve o günden itibaren de bu insanlara rafizi ismi verilir olmuş. Ali radıyallahu anh döneminde zuhur eden bu fırka bugün ilim ehli tarafından tasnif edildiği zaman, kategoriye sokulduğu zaman onların 30 ayrı gruba ayrıldığını görüyoruz. Ancak onları şu 3 ana grupta toplamak mümkündür. Rafizileri şu 3 ana grupta toplayabiliriz, kategori edebiliriz. Bunların ilki gulat. Aşırıya kaçan, aşırılığa kaçmış olanlar. Yahudi Abdullah İbni Sebe tarafından teşvik edilmiş, harekete geçirilmiş insanlar. Bunlar Ali radıyallahu anh'ın yahut onun çocuklarının Rab olduğuna, ilah olduğuna inanan kimseler. Ali radıyallahu anh tarafından yakılarak cezalandırılan kimselerdir. Bunların iddia ettiği öyle saçmalıklar vardır ki Mesela bunlardan bazıları şöyledir. Ali radıyallahu anh'ın aslında ölmediğini, onun göğe yükseldiğini söylerler. Şimşek ve yıldırımın çıkarmış olduğu sesin Ali radıyallahu anh'ın sesi olduğunu iddia ederler. Bunların böyle daha sayabileceğimiz yüzlerce fasit, bozuk itikatları, akideleri vardır. Bunlara sebeiye adı da verilmektedir. Rafizilerin ikinci grubu, ikinci kategorize edebileceğimiz ikinci grubu ise El-Mufaddile. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'tan önce fazilet bakımından Ali radıyallahu anh'ı anhu öne çıkaran kimselerdir. Yani fazilet fazilet bakımından Ali radıyallahu anh’ı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'dan daha faziletli gören kimselerdir. Ali radıyallahu anh'ın bu konuyla alakalı söylediği bir sözü var. Diyor ki, kim beni Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'unun önüne geçirir, beni onlardan faziletli görürse, ben onu bana getirin. Zira o kimseyi ben iftira, yalancılık suçuyla ne yapacağım? Cezalandırarak had cezası uygulayacağım. Bugün bu kimselere biz ne diyoruz? Bu fırkaya, bu gruba Zeydiye Zeydiler diyoruz. Rafizilerin üçüncü kategorisi ise sebbabe. Yani müminlerin anası olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımına söven, dil uzatan, sahabelerden sadece dört ya da beşini dışarıda bırakıp diğerlerinin hepsini dinden çıkarmış, dinden çıkaran dinden çıkmış insanlar olarak addeden grup. Hatta onlar şöyle derler. La velâe illa bil berâ. Yani Ali radıyallahu anhu'ya bağlılığınızı ancak sahabelerden teberri ederek, onlara dil uzatarak ispat edersin, ispat edebilirsiniz. inancını ileri sürmüşlerdir. Bunlara imamiye de denir. Yani 12 imam olarak tabi olduklarını söyledikleri imamiye ismi de verilmektedir. Bunlarda takiye konusu çok öndedir. İnsanlara hakikati, gerçekleri söylemezler. Takiye yaparlar. ففرق الغلاة الغلاة من الرافضة في هذا الزمان هم النصيرية وكل من يعتقد في أن في إمامه صفات الربوبية والألوهية فهذا هم الغلاة الغلاة مثل النصيرية الذين يحكمون الشام والدروز الذين في جبال لبنان والبهرة الذين في الهند والإسماعيلية الذين في اليمن ومعلوم لديكم أن الإسماعيلية هؤلاء يكفرون الإمامية الرافضة منهم والزيدية يكفرونهم جميعا وكلهم تحت مظلة الرافض أما الإمام يسمون في هذا الزمان الاثنى عشريين وهم حكام إيران وأما الزيدية فبقاياهم في اليمن هذا اختصار لفرق الرافضة أما الخوارج الفرقة الثانية الخوارج فبداية خروجهم كما قلت في زمن علي رضي الله عنه وسبب خروجهم قضية التحكيم وزعموا أن عليا لا يحكم بشرع الله وأنه يحكم الرجال فقالوا لا حكم إلا حكم الله فكفروا علي رضي الله عنه ومن كان معه وقاتلوا علي رضي الله عنه وفي صفين ومع ذلك انتصر عليهم علي رضي الله عنه لكن أمر بأن لا لا يجهز على قتيلهم ولا يسبى نساءهم ولا يؤخذ أموالهم لأنهم لأنه رضي الله عنه حكم عليهم بأنهم بغاة وقيل أنه قال إخواننا بغوا علينا بينما الرافضة يحك... بينما الخوارج يح... إيش يحكمون بالكفر على علي رضي الله عنه ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معاوية ومن كان معه وهذا الفكر اندثر إلا فرقة تسمى في هذا الزمان الإباضية وهي موجودة في شمال أفريقيا وفي عمان في جنوب الجزيرة العربية وهذا الفكر قد انتشر بين يدي بعض الشباب المتحمسين فاعتنقوا مسألة الحاكمية وفهموا لا إله إلا الله كما فهمها الخوارج فإن الخوارج قالوا معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله وهؤلاء فهموا الحاكمية كما فهمها أسلافهم ويدخل في ذلك تنظيم القاعدة وجماعة أسامة بالله وجماعة الجماعات التي خرجت على المسلمين بسيوفها حصلوا الفتن والقتل في الجزائر وفي مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين فأثاروا الفتن والبلابل والقلال Bugün bu rafizilerin kalıntıları olan hala yaşayan mirasçıları bulunmakta yeryüzünde. Gulat olarak bahsettiğimiz, az önce ilk sınıfta tasnif ettiğimiz, kategorize ettiğimiz kişilerin, grubun bugün mirasçıları bulunmakta. Bugün Şam ve Suriye'ye hakim olan Nusayriler, Nusayriler, Lübnan'ın bazı dağlık bölgelerinde, köylerinde yaşayan Dürzüler, Hindistan'da yaşayan Behara adı verilen fırka grup bunlardan sayılabilir. Aynı şekilde Yemen'de bulunan İsmaililer de bunlara katılabilir. İsmaililer İmamiye dediğimiz 12 imama tabi olduğunu iddia eden İmamiye'ye İmamiye'yi tekfir etmekte. Az önce bahsettiğimiz Zeydiler de bütün rafizi fırkalarını, gruplarını yapmakta? Tekfir etmekte. Yani her biri birbirine düşmüş halde birbirlerini tekfir etmekte. İmamiye ise bugün İran'da yaşayan, İran yönetiminde bulunan kimselerdir. Zeydiler ise bugün varlıklarını Yemen'de hala sürdüre gelmektedirler. Kısaca rafiziler olarak tanımlanan ve İslam dini yeryüzüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından getirildikten sonra ilk ortaya çıkan grup olarak bilinen rafizeleri bu şekilde <clears throat> tanıtmak mümkün. Hak yoldan sapan ikinci grup ise rafizilerle, rafizilerle birlikte bu konuda ilk ayrılma hususunda rafizilere ortak olan diğer bir grup ise hariciler olduğunu söyledik. Haricilerin Ali radıyallahu anh zamanında ortaya çıktığını, Ali radıyallahu anhu'yu Allah'ın kanunlarını uygulamamakla, hükümlerini uygulamamakla itham ettiklerini biliyoruz. Onlar la hukme illa hukmullah, illa hukmallah. Allah'ın hükmünden başka bir hüküm tanımıyoruz diyerek Ali radıyallahu anhu'yu Allah'ın hükümlerini uygulamamakla itham etmişler. Kişilerin, ricallerin görüşlerini uyguladığını iddia ederek sonunda Ali radıyallahu anhu ile ne yapmışlar? Savaşmışlar. Ali radıyallahu an Sıffin savaşını onlarla yapmış. Onlara galip gelmiş olmasına rağmen onlar Ali radıyallahu anhu tekfir etmelerine rağmen Ali radıyallahu anh onları kafir görmemiş. Hatta Ali radıyallahu anh'ın onlarla ilgili onlar bizim kardeşlerimiz bize karşı ayaklandılar dediği bilinmekte. Savaşta kaçanların kovalanmamasını, kadınlarının esir olarak, cari olarak alınmamasını, mallarının da ganimet olarak alınmamasını emretmekte Ali radıyallahu anh. Bu hariciler, hak yoldan sapan, İslam'ın ilk döneminde ortaya çıkan, zuhur eden haricilerin galibi çoğunluğu artık varlığını sürdürmemekte. Yeryüzünde bazı kalıntıları, bazı mirasları olmakla birlikte bugün Kuzey Afrika'da ve Arap Yarımadası'nda Oman diye bilinen topraklarda İbadi ismiyle bilinen bir fırka bulunmakta. Bunlar o haricilerin kalıntılarıdır. Maalesef bugün fanatik, mütehammis bazı gençler de bazı akımların peşine ardına takılarak haricilerin la ilahe illallah mefhumu ile la ilahe illallah yorumlamış. Hüküm konusunda, hüküm verme konusunda Allah'tan başka hüküm veren yoktur diye bunu yorumlayarak Müslümanları tekfir etmişler. Bugün bu konuda hariciler gibi düşünen bazı ekoller yeryüzünde hala varlığını sürdürmekte. El-Kaide olarak bilinen ve Üsame bin Ladin olarak bilinen insanlar bu ekolün bu konudaki mefhumunu almış, La ilahe illallah'ı böyle yorumlamış, onların takipçiliğini yapmış kimselerdir. Bildiğiniz üzere Müslüman toprakları üzerinde, Cezayir gibi ve farklı Müslüman topraklarında Müslüman kanı dökmüşler. Patlamalar, eylemler yaparak Müslümanlara zarar vermişler. ثم بعد ذلك تتوالى ظهور الفرق كفرقة المرجئة وهم الذين يؤخرون عن العمل عن مسمى الإيمان والإرجاع على أربعة مراتب المرتبة الأولى من يقول إن الإيمان معرفة الله بالقلب فقط بدون عمل ولا قول لسان وحتى التصديق فإذا عرفت قلب في قلبك الله فإيمانك كإيمان آه، الصحابة كإيمان أبي بكر وعمر بل كإيمان الرسول بل كإيمان جبريل وهؤلاء يسمون الجنة المرتبة الثانية من مراتب الإرجاء من يقول إن الإيمان هو تصديق القلب بدون نطق اللسان ولا عمل بالأركان وهذا ما عليه أهل الكلام من الأشاعر والماتريدي المرتبة الثالثة من مراتب الإرجاء قول إن إن الإيمان حقيقته فقط أن تنطق بلسانك بدون تصديق القلب وعمله وبدون عمل الأركان المرتبة الأخيرة من مراتب الإرجاء وهو أن الإيمان حقيقته اعتقاد وقول وهذا ما ذهب إليه بعض مرجئة الفقهاء وللأسف يا إخوان في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة الآن نجد هذا التيار قد تأثر به أي التيار الإرجاء قد تأثر به كثير من عوام المسلمين فدخل عليهم الإرجاء يا أنا مؤمن الإيمان في القلب لا يصلي لا يصوم لا يزكي آه، لا يحج إن استطاع إليه سبيلا لا يقوم ويأكل أموال الحرام ويقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر بل كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان بهكذا يزعمون فقط في القلب لو كان عندك إيمان في القلب ظهر على جوارحك وظهر على معاملتك لكن هذه دعوة فارغة والشيطان يزول لك التيار الثاني الذي الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية إما تيار الإرجاء أو تيار الغلو تيار الغلو وهو المسمى التيار التكفيري وهو أنهم يكفرون من أخل بالعمل وارتكب الكبير Evet. Bu Rafizi ve haricilerden sonra ardı ardına peşi peşine farklı farklı fırkalar zuhur etmeye, ortaya çıkmaya başladı. Harici ve rafizilerden sonra murciye diye bilinen ameli imandan saymayan bir ekol ortaya çıktı. Bir fırka zuhur etti bu murciye yani ameli imandan saymayan murciyeyi dört sınıfa, dört gruba ayırabiliriz. Bunların ilki imanı sadece kalp ile Allah'ı bilmek. Marifetullah. Kalp ile Allah'ı tanımak olarak tanımlayan grup, kesim. Yani bunlara göre ne dil ile la ilahe illallah demek, ne tasdik etmek, ne de ameller imandan sayılmıyor. Bunlara ne denmekte arkadaşlar? Cehmiye. Cehmiler. Bu kimselere göre Allah'ı tanımış, marifet olarak kalpte bilmiş olan kimsenin imanı ile Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatta Cebrail'in imanı nedir? Aynıdır, birdir. Çünkü hepsinin kalbindeki marifet Allah'ı tanımak birdir. Cehmiye'nin ikinci kısmı ise imanı kalp ile tasdik etmek olarak tarif eder. Yani kişi kalbiyle tasdik ederse murciye, pardon, tasdik ederse kalbiyle iman etmiş olur ve imanı Aynı sahabenin imanı gibidir. Yani bunlar da ameli ne yapmaktalar? İmandan saymamaktalar. Bunlar da bugün maturidiler ve eşariler tarafından söylenmekte, kabul edilen bir görüştür. Onlar tarafından kabul edilmiş bir görüştür. Mürciye'nin üçüncü grubu ise imanı dil ile nutk etmek olarak tarif eder. Der ki iman bir insanın dil ile söylemesidir. Dördüncü grup ise Bunlara biz fukahanın murciyesi diyoruz. Bunlar kalp ile itikad etmeyi, imanı tarif ederken kalp ile itikad etmek ve dil ile nutk etmek, dil ile söylemek derler. Yani yine sonuçta ameli ne yapmaktalar? İmandan saymamaktalar. İşte böyle bir grupta hemen haricilerin ve rafizilerin peşine takılarak o dönemde zuhur edip ortaya çıkmış. Bugün şiddet bir esefle, üzüntüyle söylemek zorundayız ki birçok muasır toplumlarda, bu çağda yaşayan çağdaş toplumlarda Müslümanların avam kesiminde yaygın olan görüş bu görüştür. Mürciye görüşüdür. Yani bakarsınız ki ben Müslümanım diyen bir adam namaz kılmamaktadır. Parası olmuş olduğuna, parası olmasına rağmen, zengin olmasına rağmen zekat vermemekte. Hacca gitme imkanı bulmuş olmasına rağmen hacca gitmemekte. Haram yol ile mal, mülk edinmekte. Ve buna rağmen benim imanım kalbimde deyip kendinin imanı ile sahabenin imanını aynı derecede olduğunu söylemekte. Ama biz diyoruz ki gerçekten imanda olan kalp kendine kat değer bulmuş olsaydı o etkisini nerede gösterirdi? Amellerde gösterirdi. O zaman şunu söyleyebiliriz ki bugün toplumlarda iki uç noktada kendini gösteren hastalık var, problem var. Bunların biri az önce bahsettiğimiz, değindiğimiz irca problemi, mürciyelik problemi, amelleri imandan görmeme problemi. Bu bir üç noktada. Diğeri de tekfir meselesi. Müslümanları bir ameli terk ettiklerinden dolayı yahut bir ameli konuda eksik davrandıklarından dolayı haddi aşarak, guluve düşerek tekfir etme meselesi. Bunlar bugün maalesef çokça görülen akımlardır, ekollerdir. كذلك توالى بعد ذلك ظهور الفرق منها ما تحت ما يسمون بأهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل الكلام هؤلاء قوم أرادوا أن يتوسطوا بين الفلسفة وبين الشريعة الإسلامية فأخذوا بشيء من أصول الفلاسفة وأخذوا بشيء من الشريعة وذلك لما عربت كتب اليونان فلاسفة اليونان وفلاسفة الهنود وكان هرقل عظيم الروم وضع تلك الكتب في غرف سد على تلك أبواب الغرف حيث لا يدخلها أحد فلما جاءه خطاب المأمون يطلب منه أن يستجلب تلك الكتب شاور علماء النصارى فقالوا أرسل تلك الكتب إلى المسلمين فإنها ستفسد عليهم دينهم وهذا ما حصل فإنه أنشأ المأمون دار للترجمة سماها دار الحكمة وعين عليها طوائف من مثقف اليهود والنصارى يترجمون تلك الكتب إلى اللسان العربي فأكب عليها أولئك القوم وهم أهل الكلام من المعتزلة ثم بعد ذلك من تأثر بهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية فهم يطلق عليهم أهل الكلام نعم Bu saymış olduğumuz fırkaların peşinden yine başka fırkalar, başka gruplar ortaya çıkmış, zuhur etmiş. Bunlardan bir tanesi de felsefe ve kelam ehli. Felsefeciler ve kelamcılar olmuş. Hani dersimizin başında da söyledik ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere ümmetin ayrılacağından haber verdi. Fırkalara bölüleceğinden haber verdi. Onları şu anda yaşıyor, müşahede ediyor. Görüyoruz. Vaka olarak. Bu felsefe ve kelamcılar kelamcıların gayesi neydi? Ne için ortaya çıktılar? Bunlar eski Yunan ve Hint felsefesini alarak bir tarafa koymuş. İslami öğretileri, allah Teala'nın buyruklarını, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bir araya koymuş. Ve bunların ikisinden ortak bir, yeni bir şey ortaya çıkarma hedefine, hedefinde olmuşlar. Yani karma bir din anlayışı. Ortaya Yunan ve Hint felsefe tecrübesi, allah Teala'nın göndermiş olduğu vahiyin getirmiş olduğu tecrübeler ve bunların karması olan bir anlayış. Buna da kelam ve felsefe diyoruz bu manada ortaya çıkmışlar. Tabi Yunan ve Hindistan'da zuhur eden, eski çağlarda ortaya çıkan bu felsefe akımlarını Arapça tercüme eğilimleri ve hareketleri Halife Me'mun zamanında başlıyor. Halife Me'mun zamanında başlıyor. O gün Rumların kralı olan ve bu kitapların eli, eli alt kitapların kendinde bulunduğu Rumların kralına Halife Me'mun bir hitap, bir mektup gönderiyor. Bu kitaplar Hristiyanlar tarafından o dönemin kralı tarafından bir mahzene saklanmış, kilitlenmiş ve kimse tarafından okunmayan, kimsenin oraya gidip ziyaret etmesi mümkün olmayan bir şekilde ne yapılmaktaydı? Saklanılmaktaydı. Çünkü onlar biliyordu ki bu kitaplar eğer gün yüzüne çıkar insanlar tarafından okunulursa onlara gönderilmiş olan yani Hristiyanlık dini ne yapılacak? Bozulacak. Tahrif başlayacak bu manada. Onun için Rumların kralı ileri gelen din adamlarıyla bir araya gelmiş, toplanmış. Halife Me'mun'un kendisine göndermiş olduğu mektubu onlara arz ederek istişare etmiş. İstişare sonucu bu kitapların Müslüman diyarına, <coughs> Müslüman coğrafyasına gönderilme kararı alınır. Ve denir ki bırakın Müslümanlar bu kitaplarla tanışsın ve hiç görmedikleri, hiç okumadıkları ilk çağlarda ortaya çıkmış bu felsefe görüşleri onları zehirlesin ve onların arasına girsin. Halife Me'mun tercüme hareketini başlatarak o gün bu kitapların tercüme edildiği bir medrese, bir yer açıp tesis edip buraya da Darul Hikmet adı vermiş. Tabi bizim daha sonradan mutezile olarak tanıdığımız, bildiğimiz insanlar ve onlardan etkilenen kullabiye dediğimiz, eşari ve maturidiler dediğimiz insanlar bu kitapları okuyarak, Arapçaya çevrilmiş bu kitaplardan etkilenerek ne yaptılar? Dinlerine bu Yunan felsefesini, Hint felsefesini kattılar, soktular. أما موقف علماؤنا من علم الكلام وأهله فسنذكر بعض نصوصه فقد حرموا أول علم الكلام بل لعن الإمام أبو حنيفة عمرو بن عبيد قال لعن الله عمرو بن عبيد فإنه أحدث الكلام في الجوهر والعرب وأبي يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة القاضي يعقوب إبراهيم الأنصاري يقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم ويقول كذلك من طلب العلم علم بالكلام فقد تزندق أي تزندق أي خرج عن الدين ويقول الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إذا حكم عليهم بحكم تأديبي وهو عند أهل العلم يسمى التعزير والتعزير بمعنى أن يشوهوا سمعتهم من ناحية الإعلام يقول يطاف بهم في القبائل والعشائر ثم يشار إليهم يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وكان شخص في زمن عمر رضي الله عنه يشتغل بالمتشابهات كما يفعل أهل الكلام اسمه صبيغ التميمي فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن ضربه على رأسه بالعراجين النخل ثم قال يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسي فنفاه إلى البصرة والكوفة ثم لما جاء بعد ذلك فتنة الخوارج دعوه الخوارج أن يخرج معهم قال نفعتني عراجيل عراجيم عمر يعني ضرب عمر يعني ذهب الذي عنده من الشكوك والأوهام والإمام أبو حنيفة يقول لا تصلي خلف القدري ولا الرافضي والأئمة ألفوا الكتب في التحذير من هؤلاء المتكلمين نعم Bir de bu fırkalardan bahsetmişken bizim ehli sünnet alimlerimizin bu fırkalar hakkında konumlarını, onlar hakkındaki söylediği sözleri beyan etmek doğru olur. Öncelikle şunu söyleyelim ki hepsi tek bir görüşle ittifak etmişler ki onlar kelam ilmini ne yaparlar? Haram görürler. Bir insanın Allah'ın kelamı dururken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dururken, onları bırakıp da bu kelam ilmini okumayı, öğrenmeyi ha, öğrenmesini haram görmüşlerdir. Ebu Hanife rahimahullah'ın Amr ibn Ubeyd kelam ilmiyle meşhur olmuş bu kimseyi lanet bu kimseye lanet ettiğini bilmekteyiz. Bizlere bu şekilde naklolunmakta. Aynı şekilde İmam Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Ebu Yusuf şöyle demekte. Kelam ilmiyle uğraşmak cehalettir. Cehaletten başka bir şey değildir. Yine onun şu sözü de çok meşhur olmuş, ondan rivayet olarak aktarılmakta. İmam Ebu Yusuf demekte ki, kim kelam yoluyla ilim talep etmeye çalışır, ise muhakkak ki o zındık olmuş. Yani İslam dairesinden çıkmıştır. Bir diğer alimimiz İmam Şafi de kelam ilmiyle iştigal eden, kelam ilmiyle uğraşan insanlar hakkında şu sözünü beğen, şu sözünü söylemiştir. Kelam ilmiyle uğraşanlar hakkında verdiğim ve vereceğim hüküm o insanların sokaklarda, caddelerde, kabileler arasında gezdirilerek, ayakkabı ve hurma dallarıyla dövülüp, vurularak şöyle nida edilmesidir. İşte bakın ey insanlar, kelam ilmiyle uğraşanların cezası budur. İmam Şafii'nin onlar hakkında vermiş olduğu hüküm, ilim ehli tarafından buna, bu hükme deniyor ki, te'dib etme. Yani o kimseleri edeplendirme, bir başka deyişle de tazir deniyor buna. Yani onları rezil etme. Sokaklarda, caddelerde gezdirerek Allah'ın kelamından ve peygamberin sünnetinden yüz çevirenlerin cezasının bu olduğunu söyleyerek o kimselerin yüzlerinin karartılması hükmü İmam Şafii tarafından verilmiştir. Halife Ömer radıyallahu anh zamanında bunu da zikretmekte fayda var. Sabir et denilen bir adam var. Haricilerle oturup kalkmış, onlardan etkilenmiş bir kimse. Ömer radıyallahu anh tarafından çağrılıp getirilince bu adam, Ömer radıyallahu anh kendi eliyle bunun kafasına ne yapıyor? Hurma, sağlam sert hurma dallarıyla, hurma yapraklarıyla vuruyor. Diyor ki bu Sabih Ömer'e, Ey halife, müminlerin halifesi tamam artık. Başımın içinde, beynimde sakladığım bu fikirlerin hepsi çıktı. Hatta kendisi Kufe'ye gidiyor. Kufe'ye gönderiyor Ömer radıyallahu anh'u. Hariciler orada ayaklandığı zaman, Ömer radıyallahu sonra Ali radıyallahu anh'a karşı ayaklandığı zaman hariciler ona diyorlar ki haydi Sabih katıl bize sen de çık. Ne diyor? Ömer'in vurduğu o darbelerin hala acısını kafamda hissediyorum. Yine Ebu Hanife rahimahullah diyor ki kaderi inkar eden fırkalar ve rafizi kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Onların arkasında namaz kılmak caiz değildir. Yani buradan görüyoruz ki ilim ehli, ehli sünnet alimleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ortaya çıkmış, zuhur etmiş, fırkalar hakkında konuşmuş. Bunlar hakkında kitaplar kaleme almış, telif etmiş ve bizleri onlar hakkında ne yapmıştır? Bilgilendirmiştir. أما وأسباب نشأة هذه الفرق وكذلك التعريف بأهل السنة والجماعة فسيكون موضوع درسنا غدا إن شاء الله وأترك مجال للأسئلة إن كان ثمة أسئلة Evet. Bu fırkaların zuhur etmelerinin sebepleri yani neye dayanılarak bunlar ortaya çıktı? Neden Allah Resulü'nün getirmiş olduğu o apaçık din ile yetinilmedi. Bunların hakkındaki bahsimiz inşallah yarın olacak. Şimdi fırsatı e, soruya açıyorum. Sorusu olan kardeşlerimizin sorusu varsa bu konuyla alakalı özellikle alabiliriz. Özellikle internetten sorulan sorular var. Öncelikle o kardeşlerimize e, yer verelim, öncelik verelim. Dün onları onlara yer ayırmamıştık. Evet, ilk soruyu alabiliriz oradan. İlk sorumuz günümüzde seyitlik iddiasında bulunanlara nasıl yaklaşmalıyız? Bu iddiayı taşıyanların şecerelerini ispat etmeleri mümkün müdür? Seyitlik kişiye bir fazilet, üstünlük katar mı? يقول أحد الإخوة عن طريق الشبكة ويسأل هناك أناس يتظاهرون ويدعون أنهم من من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون أنهم آه، باسم السيد كيف يعني يكون موقفنا تجاه هؤلاء أول شيء أولا وثانيا إذا أثبتوا لنا الشجرة أنهم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هل آه، يفيد لهم هذا آه، الثبت نعم, من أصول مذهب أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت عند أهل السنة والجماعة هم في خمسة بطون في أولا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وبنوه وحمزة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وعقيل وجعفر وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات من كل عيب ودنس بخلاف الرافضة فإنهم لا يجعلون آل البيت إلا في علي وفي الحسن والحسين طيب علي رضي الله عنه كان له أبناء من غير فاطمة كان له ابن اسمه أبو بكر بن علي وكان وله ابن آخر اسمه عمر وكان له ابن آخر اسمه محمد فأهل السنة أبناء علي يجعلونهم من آل البيت وهؤلاء الرافضة ما يجعلون إلا فقط أبناء الحسن والحسين رضي الله عنهم من أبناء فاطمة رضي الله عنها هذا واحد مفهوم الحب عندنا أهل السنة غير مفهوم الحب عند الرافضة نحن نتقيد بالألفاظ الشرعية بمعنى نحبهم محبة شرعية فلا نعطي لهم حقوق الرب أو نجعل لهم صفات الإله كما يفعل أهل الأهواء من الرافضة ولا كذلك نجعل لهم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا ينفع النسب مع عدم التقوى والإيمان أبو جهل أليس من آل من بني هاشم هل نفعه ما نفعه فلا ينفع والآن ما أكثر من ينتسب إلى البيت منهم من يكون شيوعيا منهم من يكون علمانيا منهم من يكون يساريا ومنهم من يكون لا ينفعه نسبه لا ينفع النسب إلا مع الإيمان والتقوى فعند ذلك يتعين القيام بحقوقه التي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم المقصود لي كتاب في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة ومخالفين فيه تفاصيل هذه القضايا كيف الفرق بيننا وبين المخالفين لنا من أهل الأهواء والبدع من الرافضة في مفهوم المحبة ومفهوم القيام بالحقوق فهم يجمعون بين الغلو والجفاء يغلون في بعضهم ويجفون في بعضهم وليس المقام مقام تفصيل أن حاصل أن النسب لا ينفع أما مدعي النسب في هذا الزمن ما أكثره ما من شيخ طريقة صوفية يزعم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أفريقيا أو في مجاهيل آسيا أو في أدغال أفريقيا أو في كل مكان كل شيخ طريقة يقول أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني يعني اهتم يعني الذين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة أنسابهم وهناك يعني ألفت كتب في بيان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الجزيرة العربية لكن لا قيمة للنسب إلا مع الإيمان والتقوى Evet, ehl sünnet vel cemaatin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali Beyti e, hakkında koyduğu bazı usuller vardır. Diğer konularda olduğu gibi. Öncelikle Ahlül Beyt, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahlül Beyti kimlerdir? Onu tespit etmek lazım. Onu belirtmek, beyan etmek lazım. Öncelikle diyoruz ki şu beş sınıf ve bu beş sınıfın çocukları ehl sünnet vel cemaate göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ehl beytinden sayılır. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ehl beyti bunlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas ve çocukları. Hamza ve çocukları. Ali ve çocukları Hasan ve Hüseyin ve diğer hanımlarından olan çocuk, diğer hanımlarından olan çocukları. Akil ve Cafer ve onun soyundan gelenler ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Ummatul Müminin Rafiziler, Şiiler Ehl-i Beyt dedikleri zaman onların kastettiği şey sadece kimlerdir? Ali radıyallahu anh'ın Fatıma'dan olan çocukları Hasan ve Hüseyin ve onların torunları, onların çocukları. Halbuki ehli beyt denildiği zaman bu saymış olduğumuz diğer akrabaları da Peygamber aleyhisselatü vesselamın ehli beyti sayılır. Mesela Ali radıyallahu anh'ın Rafizilerin de kabul ettiği gibi üzere Ebu Bekir adında, Ömer adında çocukları var diğer hanımlarından. Bazı hanımlarından. Bunlar da ehli beyttendir ama onlar ne yapmaktalar? Bunları sayıp kabul etmemektedir. Eğer bunu bildikten ve öğrendikten sonra şunu da söyleriz. Bazı ehli beytin bizim üzerimizde hak ve hukukları var. Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği. Bunlardan biri nedir arkadaşlar? Onları ne yapmak? Sevmek. Tabi onları severken, bu sevgimizi ifade ederken şer'i lafızlarla sınırlı kalarak Şiilerin iddia ettiği üzere onlara Rablik, ilahlık yahut Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını onlara vermek gibi ne yapamayız? Sınırı aşıp, aşıp, bu şekilde guluva sapamayız, aşırılığa gidemeyiz. Gördüğünüz üzere bugün rafiziler, şiiler ehlibet konusunda hem guluva sapmaktalar. Bir taraftan guluva saparken Peygamber aleyhisselamın ehli beyti olarak kabul ettikleri Ali ve onun Fatıma'dan olan çocukları Hasan ve Hüseyin hakkında aşırı giderlerken diğer taraftan da ehli beyt olan kimseleri ne yaparak? Ehl-i beyt saymayarak onların haklarını ne yapmaktalar? Gasp edip çiğnemekteler. Yani bir taraftan guluv, bir taraftan da cefa yapmaktalar. Hak hukuk çiğnemekteler. Bu konuyla alakalı olarak benim kaleme aldığım bir eser, bir risale, bir kitap var. Onun başlığı ehl Sünnet ve onların muhalifleri tarafından Peygamberin Ehli Beytini Sevmek başlığında bir kitap kaleme aldım. Burada tafsile bazı tafsilli açıklamalara değindim. Orada da bu konuya ne yapılabilir? Değinilebilir. Önemli olan arkadaşlar takva ve iman olmadığı sürece kişinin soyunun o kişiye fayda vermeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Haşim oğullarından olmasına rağmen peygamberin amcası Ebu Cehil cehennemi boyladı ona hiçbir fayda vermedi peygamberliğe, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığı. Bugün komünist olan, solcu olan, dinsiz olan, ateist olan bir sürü peygamber soyu oldu, soyundan geldiğini söyleyen seyitler görmekteyiz. Hele hele özellikle dünyanın birçok yerinde, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da birçok tasavvuf, tarikat hocaları, şeyhleri tarafından bu iddialar ileri sürülerek birçok insan kandırılmakta. Önemli olan bu konuda takva ve imandır. Evet. Şimdi soru. Ebu Hanife e, Rahimahullah ehli sünnetin imanın artması ve eksilmesi görüşüne muhalefet etmektedir. Bu onu ehli sünnet şeyinden çıkartır. Sual-i thani enne İmam <coughs> Ebu Hanife Rahimahullah ma kana yara ennel imane yezidu ve yenkus. وهل آه، رأيه هذا يخرجه من آه، أهل السنة من نطاق أهل السنة والجماعة أم لا؟ الإمام أبو حنيفة من أئمة أهل السنة والجماعة وهو يخالف المرجئ المرجئ الخلص يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وبينما الإمام أبو حنيفة يرى أن من ارتكب الكبيرة وأصر على الذنوب والمعاصي ومات على ذلك فهو تحت المشيئة ومستحق الوعيد بينما المرجئة الخلص لا يرون أن مع الإيمان ضأم فلا يضر مع الإيمان ضأم كما لا ينفع مع الكفر طاعة ويرون أنهم إيمانهم كإيمان الصحابة وكإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بل كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أبو حنيفة لا يقول بهذا والمظنون به رحمه الله أنه رجع عن قوله هذا فقد ذكر ابن أبي العز أثرا نسبه إلى الطحاوي في مناقب الإمام أبي حنيفة لكن الكتاب للأسف غير موجود استدل عليه أحد أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا إمام ألا ترد عليه فالتفت إليه الإمام وقال أرد عليه وقد احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أنه المظلوم به رحمه الله أنه قد في آخر حياته ترك هذا القول كما ترك تلميذه أبو يوسف يقول بن إبراهيم الأنصاري هذا القول وهو يدخل الأعمال في مسمى الإيمان كما جاءت به النصوص أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ثم بعد ذلك قال ورجع عن كثير بعض اجتهادات أبي حنيفة حتى قيل أنه رجع هو ومحمد بن حسن عن ثلث مذهب اجتهادات الإمام أبي حنيفة التي يسوغ فيها الاجتهاد التي لا دليل عليها وقيل له في ذلك قيل لمحمد بن حسن ولما ذهب وهاجر إلى يطلب العلم وأخذ الموطأ عن الإمام مالك قيل له يعني تركت قول صاحبك قال يعني أبي حنيفة قال لو علم ما صاحبي ما علمت لرجع مثل ما رجع Öncelikle şunu beyan edelim ki İmam Ebu Hanife ehl sünnet vel cemaatin önde gelen alimlerinden birisidir. O az önce beyan ettiğimiz, zikretmiş olduğumuz mürciyelerle tüm yönleriyle aynı fikre sahip değildi. İmam Ebu Hanife rahimahullah büyük günah işleyen, irtikab eden ve bunlar üzerinde ısrar eden, ısrarcı davranan kimselerin Allah'ın meşiyeti, dilemesi altında olduğunu söyler. Ama mürciye öyle değildir. Mürciyeye göre kişi iman ettikten sonra, Allah'ı tanıdıktan sonra işleyeceği günahlar, işlediği günahların artık onun imanına hiçbir zararı yoktur derler. Ama İmam Ebu Hanife bu görüşte değil. Bunu söylememekte. Günah işleyen, büyük günah işleyen ama bu konuda ısrar eden kimsenin Allah'ın meşiyeti altında olduğunu söyler. Aynı şekilde şunu da beyan etmemiz gerekiyor ki İbn Ebil İz e, İmam Tahavi'nin Menakib ı Ebi Hanife adlı bir kitabının olduğunu ancak e, esefle söylemek gerekir ki bu kitap henüz bulunmadı. Yani mevcut değil. İmam Ebu Hanife'nin e, huzurunda bu konunun tartışıldığını ve İmam Ebu Hanife'ye öğrencisi Ebu Yusuf'un buna cevap vermeyecek misin dediğini İmam Ebu Hanife'nin de o kimseye karşı e, öğrencisine baksana adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini delil olarak getiriyor. Ona artık ne diyebiliriz ki dediğini nakletmekte. Yani zannedilen, umulan odur ki İmam Ebu Hanife'nin bu görüşünden dönmüş olduğu. Bizler biliyoruz ki öğrencisi Ebu Yusuf da bu görüşünden döndü. Zira Diğer öğrencisi Muhammed İbnül Hasan İmam Malik'ten muvattayı alıp ondan rivayet ettiğinde bazı insanlar ona sen hocan Ebu Hanife'nin görüşlerini bırakıyor da İmam Malik'in rivayetlerine mi sahip çıkıyorsun dendiğinde, niye böyle yapıyorsun dendiğinde, eğer benim hocam da benim gördüklerimi bana ulaşanlara ulaşsaydı, o da ne yapardı? Aynısını yapardı dediğini biliyoruz. Bütün bunlardan Anlaşılıyor ki, umulan odur ki İmam Ebu, Hanife bu görüşünden dönmüştür. Sonuçta o ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinden bir alimdir. Evet. Burada sorusu olan arkadaşlar var mı? Buradan bir soru alalım. Evet. Hidayet kardeş. İnsanlara ehli sünnetin, şey, ehli kitabın yemekleri ve hanımları helaldir Ee, ama burada şimdi Şialar da Müslümanlığı iddia ettikleri için bunlar ehli kitap sıfatlandığı için müşrik sıfatlanmadır. Onların yemekleri yenir mi? Eşleriyle e, kızlarıyla verilir mi? قل يجوز النكاح والأكل من أطعمة أهل الكتاب وهل الشيعة يجوز لنا أن نأكل من أكلهم ونتزوج بنسائهم أم لا آه، بالنسبة لأهل الكتاب أحل الله لنا طعامهم إذا ذكوه على طريقة أسلافهم أما إذا كما هو الآن يصعقونه بالكهرباء أو خلاف ذلك فلا يجوز أو يخنقونه فلا يجوز أكل هذه الذبيحة أما اليهودي حتى اليهودي لا يأكل ذبيحة النصراني أنت إذا ذهبت إلى أوروبا إذا ما وجدت مطعم المسلمين اذهب لمطعم اليهود لأنهم يدكون على طريقة أسلافهم أما النصارى غالبهم أنهم إيش لا يدكون على طريقة أسلافهم وإنما الصعق ولا الخنق ولا الغرق أو خلاف ذلك ولا يجوز أكل ذبيحتهم بهذا الطريق ولا يجوز نكاحهم أما الرافضة فهم أصناف الرافضة الذين قلنا لكم الذي يعتقد أن عليا ربا خالقا مع الله أو أنه يعلم الغيب وأنه خلق من طينة غير التي خلق منها آدم عليه السلام وأنه يعلم ما كان وما سوف يكون وأنه يدبر الكون مع الله وأن الأئمة كذلك من يعرف هكذا هذه العقيدة هذا ويصرف يصرف العبادة للأئمة ويدعون غير الله يدعون الحسين ويسمونه بعبد الحسين ويقول المدد يا حسين هذا شرك أما والحال فقط فهذا لا يجوز مناكحتهم ولا أكل ذبيحته من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك أما والحال أنه لم تصل أمورهم لا يعتقدون هذا العقائد الفاسدة ولا يصرفون العبادة لغير الله فيجوز أكل ذبيحته والتزوج منه هذا هو خلاصة الجواب Evet, ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar şayet eski inanışları üzerine kurbanlarını, hayvanlarını boğazlayarak, keser yani bıçakla keserek kurban ediyorlarsa onların kestikleri yenir. Ama bugün birçoğunun yaptığı üzere özellikle Hristiyanların Hristiyanların boğarak ya da elektrikle öldürerek kestikleri hayvanlar ne yapılmaz? Yenmez. Ama Yahudiler bu konuda güvenilirler. Onlar hala kurbanlarını ne yapıyorlar? Bıçakla boğazlayarak kesiyorlar. Yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman mesela orada bir Müslüman lokantası bulamadığınız zaman gönül rahatlığıyla bir Yahudi lokantasına girip ne yapabilirsiniz? Orada onların kestikleri hayvanları yiyebilirsiniz. Onlar da çünkü Müslümanlar kadar bu konuya ne yapıyorlar? Çok dikkat ediyorlar. Ayrıca dediğimiz gibi e, onların e, yani Yahudi ve Hristiyan bir bayanla da evlenmek Allah Teala'nın caiz bize cevaz verdiği, e, helal gördüğü bir şeydir. Rafizilere gelince az önce açıkladık dedik ki Rafiziler farklı kategorilerde ele alınır. Şayet Ali radıyallahu anh'ın Rab olduğunu söyleyen, ilah olduğunu söyleyen, onun Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılmış olduğu çamurdan farklı bir çamurla yaratıldığını söyleyen, gaybı bildiğini, yeryüzünü Allah'la birlikte yönettiğini, o, o imamların, imamlarının gaybı bildiğini, bu imamların kevinde yeryüzünde tasarruf sahibi olduğunu, Hüseyin, Hasan Hüseyin radıyallahu anh'tan ve imamlarından medet talep ettiklerini, yardım istediklerini, e, ibadet ettiklerini bilirsek bunlar müşrik olmuşturlar. Yani bunların ne kestikleri yenir ne de bunların bayanlarıyla evlenilir. Ama bu saymış olduğumuz veyahut da şirk olan şeyler bulundurmuyorlarsa, böyle bir şey yoksa o zaman ne yapılabilir? Bunlarla evlenilebilir. Onların kesitleri yenilebilir. Evet. Diğer bir soru alalım. Var mı internet? Heh, buradan alalım. İki oradan alalım. iki bana. Evet. Bazıları diyor ki dünya peygambere göre yanlış. Yani sallallahu aleyhi ve sellem göre yanlış. Buna biz nasıl karşılıyoruz? طيب، ها لولاك لولاك وما خلقت لها يقول بعض الناس يقولون لولاك لولاك وما خلقت الأفلاك هذه عقيدة الفلاسفة من الصوفية لأن الصوفية ثلاث أصناف صوفية الفلاسفة كيف صوفية الفلاسفة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله وأن آدم والأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لولاه لما خلق الله الأفلاك لما خلق الله الثقلين الجن والأنس وهذا تكذيب صريح من القرآن فإن الله خلق الخلق لأجل عبادته ليس لأجل النبي صلى الله عليه وسلم والله أخبرنا أن آدم خلقه الله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس خلق من نور الله خلق من طين ومن روح من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله من روح الله فهذا كله غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول به إلا غلاة الصوفية وهم الفلاسفة فلاسفة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود وهم يزعمون أن من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج شعاع كشعاع الشمس فإذا توجهت القبر اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشعاع يصل إليك فيستجيب الله لك دعوتك أو يستجيب لك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كل ما قلت لك يسمون هذا غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم آه، لعن الله آه، اليهود اتخذوا قبورهم وأنبياءهم مساجد يحذر ما صنعوا ولا حديث في النهي عن ذلك أن يتخذ قبره عيدا كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العقيدة ما جاءت إلا في أزمنة متأخرة على يد الصوفية الفلاسفة Evet. Bu görüş yani sen olmasaydın alemleri, insanları ve cinleri yaratmazdım görüşü tasavvufçuların felsefe ekolüne mensup olanları tarafından ortaya atılmış bir görüştür. Yani sofiler, tasavvufçular bu konuda farklı kategorilere ayrılır. Bu gruplardan bir tanesi de felsefeci tasavvufçulardır. Bunlar iddia ederler ki allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendi nurundan yaratmıştır. Ve Adem'i ve diğer peygamberleri de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratmıştır. Ve böylece allah Teala alemleri, insanları ve cinleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratmış olmuştur. Bu iddia guluva sapmış olan, aşırı gitmiş olan insanların iddiasıdır. Bu iddiayı Kur'an-ı Kerim yalanlamaktadır. allah Teala cinleri ve insanları yalnızca kendisine ibadet etmek için yarattığını söylemiştir. Bizler biliyoruz ki Adem aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaratılmıştır. allah Teala onu çamurdan yaratmıştır. Ona ruhundan üflemiştir. Yaratmış olduğu ruhlardan üflemiştir. Aynı şekilde bu felsefeci tasavvufçular vahdeti vücut görüşüne de sahiptirler. Buna inanırlar. Bunu ortaya çıkarmışlardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden bir nur çıktığını söylerler. Ondan dolayı insanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gidip ondan bir talepte, bir istekte bulunması gerektiğini ve ona bu nurun geleceğini söylerler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakan insanlar, hayatına baktığımız zaman Peygamberimizin bütün bunları reddettiğini görürüz. Aleyhisselatü Vesselam, İsrail, e, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övüp ileri gittikleri gibi beni aşırı övmeyin. Ben bir kulum, Allah'ın kulu ve elçisiyim demiş. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin, peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler demiş. Yine aynı şekilde benim kabrimi çokça ziyaret edilen bir yer haline getirmeyin demiş. Ve böylece kendi hakkında aşırılığa gitmeyi reddetmiştir. Bu görüşe sahip olan insanlar sonradan ortaya çıkmış insanlardır. أنت تصدق الله أم تصدق هؤلاء الله ماذا يقول خلق الله في آدم من إيش Diyor ki hocamız sen şu anda diyor allah Teala bizlere buyuruyor ki allah Teala Adem'i neyden yarattı? Çamurdan yarattı. Sen şu anda allah Teala'ya mı inanmak inanacaksın yoksa onların söylediği sözlere mi inanacaksın? Elbette ki. نترك كلام رب العالمين ونأخذ كلام البشر Alemlerin Rabbinin kelamını bir kenara bırakıp bu beşerin safsatasını mı alacağız? Ona mı inanacağız? Tamam. Ee, fi sual ya şeyh. Ona. Ee, bir soruda da diyor ki e, bugün zikrettiğiniz üzere haricilerin mirasçıları olarak görmüş olduğunuz bazı kimseler var. Bunlardan bir tanesi de Usama Bin Laden. Bu adamın ölümüyle birlikte onun büyük bir alim olduğunu söyleyen, bunu ileride geride insanlar arasında çekinmeden alenen söyleyen bazı kimseler var. Bu kimselere karşı konumumuz nasıl olmalı? يقول السائل يا شيخ نعم كما ذكرتم أن هناك ورثة للخوارج المعاصرين منهم أسامة بن لادن لما قتل هذا الشخص هناك ظهر أناس يثنون على أسامة بن لادن ويذكرونه بالخير في المواقع وفي في المجالس كيف يكون موقفنا تجاه من هؤلاء على كل حال يعني آه، لا يخفى أن من يتكلم في علماء المسلمين ويقدح في أمانة علماء المسلمين وخاصة الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الدين وأعطاهم الله الرسوخ فيه ونشر السنة وماتوا البدعة فالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أو الشيخ العزيز بن باز أو الشيخ محمد العثيمين أو غيره من المشايخ عبد القادر المنعوطي أو محمد تقي الدين الهلالي هؤلاء أئمة السنة في هذا العصر ومعروف أن هذا التنظيم يعادي علماء أهل السنة ويكفر ويكفرهم وما سلم من أداهم لا عوام المسلمين ولا علمائهم المقصود أن هذا الفكر ثبت وظهر فشل فإن استجلب العداوات للمسلمين وشوه صورة المسلمين في كل مكان وجعلوا من المسلم المتمسك بدينه أنه لا يرعى لذي ذمة ذمة ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يحترم للعهود فهذا كله كل أعمالهم ليست من السنة وليست من الإسلام في شيء بل هذا إفساد وليس جهاد وأفعالهم هذه هي أفعال باطنية القديم فإنهم يظهرون أمام الناس أنهم مجاهدين وفي الباطن أنهم على خلاف ذلك طلب يطلبون الحكم والرئاسة ويزعمون أنهم يحاربون الكفار وهم لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا المقصود يا إخوان يعني نحذر من هذا الفكر ونلتزم بالسنة ونتبع السنة وعلماء أهل السنة والجماعة ففي المسلمين الحمد لله ففي آه، الكتاب والسنة غنى عن هذه el-efkar Evet. Bu çağda yaşayan Müslümanların önderleri olan bazı ilim ehli var. Bunlar bu çağda, bu dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, tevhidin yayılmasını çabalamış, kendilerine gaye edilmiş insanlar. Yani Şeyh Muhammed Nasırıddin Albani gibi, Şeyh Salih al utheymin Muhammed Salih al utheymin rahimahullah gibi, Takiyeddin el-Hilali gibi, Şeyh Abdülkadir Arnavut'u gibi insanlar bile bu zikredilen kaide diye bilinen bu hariciler tarafından e, uzak, onların tehlikelerinden, onların dillerinden selim olmamışlar. Yani uzakta kalmamışlar. Bu insanlar onlar hakkında ileri geri konuşmuş onları tekfir etmiş. Onlar hakkında yeryüzünde adavet, düşmanlık yaymış kimseler. Yani bu kimselerden maalesef sadece Müslümanların avam olan kimsesi zarar görmüş değil. Aynı şekilde Müslümanların uleması olan alimleri de bu kimselerden çok çektiler. Bunların dillerinden çok çektiler. Ancak Allah hamdolsun ki son dönemde bunların artık başarısızlığı, Müslümanlara ve İslam'a bir faydasının olmadığı ortaya çıktı. Bunlar sadece Müslümanların üzerine adavet, yeryüzünde düşmanlık çekmekten başka, Müslümanların adının kötüye çıkmasından başka, İslam dininin adının kötüye çıkmasından başka, Allah'ın dinine bağlı olan, Allah'ın Resulü'nün sünnetini uygulayan insanların yeryüzünde küçüğü, küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğünü saymayan, anlaşmalara uymayan insanlar olarak tanınmasına vesile oldu Müslümanların bu kimseler. Müslüman denince artık insanları öldüren, anlaşmayla dahi olsa anlaşmaları bozarak sözlerinde durmayan kimseler olarak tanınmaya başladı Müslümanlar. Onların yapmış olduğu bu faaliyetleri, eylemleri biz cihat değil de ifsad olarak isimlendiriyoruz. Bunlara cihat denmek yanlış, yanlış olur. Bunlar ifsattır. Yani bunlar eskiden olduğu gibi batıniye fırkasının e, batınilik var. İnsanlara gösterdikleri dış niyetleri cihat gibi göz, gözükse de aslında iç tarafta niyetleri hükme ulaşmak, hakimliğe ulaşmak, yöneticiliğe ulaşmak, kürsüye oturmak. Onlar hakkında biz yine şunu diyoruz. Lel İslami nasaru ne İslam'a faydaları dokundu ve la lil a'da'i keseru ne de düşmanlara bir zarar verebildiler. Yani maksud olan bu kimselerden uzak durulmalı. Bu kimselerden kaçınılmalı. Evet. Başka sorusu olan varsa orada Levent kardeş deminden Deccal'ın çıkması, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve Mehdi meselesine ehl sünnetin inancı. O gelecek. Fi meseletil mesih ve deccal yetimana. İman ibası kaynıyor. Yasal iman Evet. Ne olmuş ona? Yani ehl-i sünnetin Hı. Ma mevkif ehl-i sünne vel cema'a min nuzul İsa ve huruc deccal. هذه جاءت به السنة من أشراط الساعة الكبرى يعني هناك أشراط الساعة إما على قسمين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى ولو يأخرها أحسن أن يؤخرها أي نعم. أفضل نعم. أساس في الدرس Ya bunlar sünnette varit olan şeyler. Hadiste Peygamber Aleyhisselam bunlar haber vermiş. Daha tafsilli bir şekilde ders tahavi metninde gelecek inşallah. O zamana erteleyelim. Evet. Ahmet. Bazı kişilerin e, kelam ilmiyle akait ilminin aynı olduğunu, benzer olduğunu söylediklerini duyuyoruz. E, kelam ilmiyle akait ilmini birbirinden nasıl ayır, ayırıyoruz? Nasıl fark? هناك من يدعي أن علم الكلام هو علم العقائد عقيدة يعني كيف نفرق بين الكلام والعقيدة هذه دعوة لا دليل عليها لأن علم الكلام مصدره العقل البشري وأما عقائد أهل السنة فمصدرها الوحي الإلهي لأن العقائد هي مسائل غيبية والمسائل الغيبية العقل الإنسان لا يستطيع أن يكتشف المجهول ولا يعرف الغيب فالمصدر الوحيد لمعرفة الأمور الغيبية هي الوحي الإلهي فلذلك السني ما عنده عقيدته قال الله قال رسول ما في قال الله قال رسول ما يعتقد هذه العقيدة إذا كان من شوية يوم سألني الأخ يوم يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله وهل خلق لاجل الثقلين؟ هل في كتاب؟ السني لا يؤمن آية بهذه الاشياء لانه لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنه وهذه المسائل غيبيه نتوقف على ما في الامور حتى ياتي النص فالسني دينه قال الله ورسوله اذا ما في دليل من كتاب او سنه فليست في عقيده من كلام البشر وكلام البشر كل يؤخذ من قوله ويترك الى المعصوم صلى الله عليه وسلم ونضرب اقوال البشر İza halatil kitab Evet. E, kelam ilmi denilen şey neye dayanır? Akla dayanır. Ama akide vahyi bir ilaha dayanır. İlahi bir vahye dayanır. Yani kitaba ve sünnete dayanır. İman meseleleri gaybi meselelerdir. Bunlar da ancak vahiy yoluyla idrak edilip algılanabilir. Bundan dolayı kelamı biz neden ayırıyoruz? Akideden, akaitten ayırıyoruz. Az önce kardeşimiz bize bir soru sordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nurdan yaratıldığı yahut bu alemin Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine yaratıldığıyla alakalı. Bunlar gaybi meselelerdir. Bunları ancak kitap ve sünnetle bilebiliriz. Yani Allah buyurdu, Resulü şöyle buyurdu diyerek ancak deliller sunarak böyle iman edebiliriz. Bununla ilgili akidemizi bu şekilde belirlemiş oluruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında kime ait söz olursa olsun onların doğruluğu ve yanlışlığı Kur'an ve sünnete göre ölçülüp tartılır. Doğruysa alınır, yanlışsa bırakılır. Evet. Başka internetten de bir soru alıp السؤال ده هذا <laughs> آخر سؤال ترى يا إخوان يعني خلاص الوقت Evet bu son soru olsun o zaman. Diğer soru sormak isteyen arkadaşlar yarınki dersimizde saklar. Evet. 73 sayı. 73 ile sınırlı mı? Bir de yani bunlardan olmayanlar var. Yani ehl sünnetten olmayanlar bu hadisi nazara alarak hepsi cehennemidir diyebilir mi? هو هلا هلا العدد الوارد في الحديث 73 هل هذا مقيد بهذا العدد اولا وثانيا هل الفرق الذي نراهم غير اهل السنه والجماعه هم كلهم في النار؟ على كل حال النار ناران نار المشركين وإن منتسبين لأهل القبلة وهو حصل له الشرك حصل منه العمل الشرك فهذا ناره مخلد فإن حصل منه الشرك والكفر أو الردة فهذا ناره مخلد سواء جميع سواء أفراد أو فرق من حصل الشرك أو ارتكب ناقض من نواقض الدين أو خلاف ذلك فإن ناره نار المخلدين في النار الثاني من ارتكب دون الشرك فهذا تسمى نار هو نار الموحدين أي أن الله إن شاء أدخله وعذبه على وطهره Ve şâ afâ anhu. Vallahu alem. Evet ateş yani cehennem ikiye ayrılıyor. Birisi müşriklerin ebedi olarak kalacakları ateş. Yahut kendisinden küfür, riddet, şirk hasıl olmuş kimselerin girip orada kalacağı kimseler, kalacağı yer. Bir de şirkin dışında işlenmiş günahları işleyen kimselerin gireceği Ebedi olmayan. Buraya da bazı ilim ehli narul muvahhidin diyor. Bununla ilgili söyleyeceğimiz El bu kadar. El-usa yani allah Teala'ya isyanda bulunan ancak şirk isyanları, günahları şirk derecesine ulaşmamış e, kimselerin gireceği ateş. Vel adet. El adet ihtelef ehel ilm. يعني من كتب في الكتب المقالات وكتب الملل والنحل منهم ايش قالوا ايش آه، وكتبوا آه، في العقائد وفي الفرق وجعلوه صنفوها 73 فرقة ومنهم من قال لا عدد ليس مقصود لذاته وإنما هو كثرة. اه lil, نعم من باب التكثير. konusunda ise bazı ilim ehli e, mezhepler tarihi yazan e, müellifler bunların sayısını buldurmaya, tutturmaya çalışmış. Bazıları ise sayından kinayenin çokluk olduğunu, kesret olduğunu söylemiş. Yani e, bu konuda bu şekilde söyleyeceklerimiz bunlar. Bununla yetinmiş olalım. İnşallah kaldığımız yerden yarın akşam devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve tuğbu